Labrīt, radījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 6 minūtes 4. 4. novembrī. Šodien svinam svētā Kārļa Boromeja eh, piemiņas dienu. Un eh, rīt, eh, rītā jau ir mēneša pirmā piekdiena. Atceramies to, ka Radio Marija visā pasaulē aicina īpaši pavadīt mēneša pirmo piekdienu lū, tādā lūkšanā un arī gavēnī, tad radio Marija klausītāji visā pasaulē ir aicināti mēneša pirmajā piekdienā gavēt ar maizi un ūdeni, īpaši tad veltīt laiku lūkšanai. Arī šeit radio Marija Latvija kapelā mums brīvprātīgie nodrošina tādu visas dienas garumā adorāciju pa vienam pavadot laiku e, vissvētākā sakramenta priekšā, e, tad e, var rasties jautājums, kāpēc tā mēneša pirmā piekdiena ir tik īpaša, jo Radio Marija jau nav neko unikāli īstenībā aicinot uz šādu akciju, Tā ir tāda baznīcā vispār pieņemta prakse eh, mēneša pirmajā piekdienā īpaši godināt Jēzus sirdi un eh, darīt to ar vai nu ar kādiem dievkalpojumiem, kas ir veltīti Jēzus sirds godam, vai arī tad ar personisko lūkšanu vai ar gavēni. Tad eh, mēģināsim šodien noskaidrot, kāpēc mēneša pirmā piekdiena ir tik īpaša, un tāpēc esmu aicinājis šodien uz sarunu eh, Zilupes draudzes eh, prāvestu un arī manu kursa biedru, priesteri Vitāliju Filipēnu. Labrīt! Labrīt, Pēteri! Un radījumā arī klausīt. Jā. Um, klausītāji, tad atgādinu, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 969-131, sev arī rakstot īziņas uz numuru 266-77272. Tu vari mums ar eh, Vitāliju pastāstīt un arī pārējiem klausītājiem, kas ir tas, ko tu zini jau par mēneša pirmo piekdienu. Kāpēc eh, šī tradīcija ir eh, tik īpaša, kāpēc mēneša pirmā piekdiena katoļu baznīcā ir tik īpaša, tik svarīga un Varbūt tev ir arī kādas liecības par to, kā tu pats vai varbūt kādi tavi tuvinieki, draugi vai kādi tavi ticības liecinieki ir eh, pavadījuši šo dienu, no kuriem tu esi iedvesmojies, tad droši pastāsti mums. Tātad, kas ir zināms par mēneša pirmo piekdienu mūsu klausītājiem un kā viņi vai viņu tuvinieki to pavada, tas ir jautājums, uz ko tu vari atbildēt klausītājs zvanot uz numuru 67 969 131 vai arī rakstot īziņas uz numuru 266 772 72. Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, priesteri Vitālī, tad ar ko mēneša pirmā piekdiena ir tik īpaša baznīcā, ka mēs viņu tā izceļam? Nu, tāpēc, ka mēneša pirmā piekdiena tradicionāli mēs godinām Jēzus sirdi. Uh, Un tas izpaužās tajā, ka, pieņemsim, draudzēs jau iepriekšējā dienā, pieņemsim, nu, ceturtdien vakarā, notiek tā saucamā nu, svētā stunda. Tas ir tāda adorācija, kas arī notiek zem tādas Jēzus sirds nu, godināšanas. Un tad jau mēneša pirmā piekdiena notiek Jēzus sirds godināšana, un pārsvarā arī tiek svinēta svētā mise Jēzus sirds godam, tiek uzstādīts arī visvētākais sakraments, notiek adorācija, arī lūdzās Jēzus sirds godam litāniju un arī uzupurēšanas aktu, dziesmas dziet Jēzus sirds godam un tā tālāk. Bet tā, tā vēsture, kāpēc tieši mēneša pirmā piekdiena īstenībā jāpieskarās drusku vispār vēsture Jēzus sirds godināšanai, Un mēs zinām, ka vēsturē Jēzus sirds kults vai godināšana veidojusies pakāpeniski. Un pateicoties eh, dažādiem cilvēkiem, svētījiem, pāvestiem, kuri katrs eh, nu, ienes savu aktavu Jēzus sirds godināšanā un arī nozīmē kaut kādus svētkus vai īpašas dienas. Bet tomēr eh, piekdiena ir saistīta ar to, ka Mēs zinām, ka pestītājs nomira tieši piekdienas krustā, ja? un kristiešiem piekdiena bija gan arī tāda nu, skumju diena, gan arī diena, kad apcēla, apdomā Jēzus ciešanas, arī, protams, e, Kristus upuris un ciešanas parāda arī to mīlestību. Un tieši piekdiena arī pats Jēzus vēlējās, lai viņa sirdi godina, jo mēs zinām, ka bijusi tāda svētā Marija Alakūka, pateicoties kurai mēs varbūt vairāk nu, uzzinām par Jēzus sirdi, uh, jo viņai bijusi tādas mistiskas atklāsmes no Dieva, kad pats Jēzus viņai parādījies, un viņš arī nu, veic ar viņu tādu kā dialogu. Un, tur Jēzus arī viņai uzticēja tādus kā 12 apsolījumus. Un viens no tiem apsolījumiem bija sekojošs, ka tie, kuri deviņu mēnešu, nu, pēc kārtas deviņus mēnešus pieņem svēto komuņu un godinās Jēzus sirdi un arī tā, tā, tā, būs žēlastības stāvokļi, tiek eksūdzes pieejas, tie nu, pēc Jēzus apsolīta viņi nenomirs bez žēlastībām, bez nu, sakramentiem. Un tad arī tie, kuri godina Jēzus sirdi, viņi nu, iemantos pestīšanu, kā īpaši tādā nu, dieva žēlsirdības izpausme un arī cilvēkiem dota tāda īpaša, nu, varbūt nezinu, žēlastība vai līdzeklis, ka cilvēks var tuvoties Dievam un būt glābts. Tātad Jēzus sirds godināšana nāk no svētās Marijas Margaritas Alakoka. Ne tikai, ne tikai, jo viņa bija, varētu teikt, jau tā pēdējā svētā, nu, kura vairāk ietekmēja varbūt to Jēzus sirds godināšanas izplatīšanos, bet arī bijusi pirms tam vairākie svētie un tā tālāk, kuri arī nu, sekmēja Jēzus sirds godināšanu. Bet īstenībā par Jēzus sirdī mēs jau svētajos rakstos varam zināt. Tur, kur Jēzus pats arī par sevi saka, ka viņš ir lemprātīgs un pazemīgu sirdi. Un arī pie krusta, kad viens no karavīriem ar šķieru pārdura Jēzus sānu, mēs lasām, ka iztecēja ūdens un asinis. Un arī kristieši arī šajos nu, tēlos, svētajos rakstos un vārdos arī ir nu, redzēja to Jēzus sirdi, kā tādu um, mīlestības kodolu. Jo šeit mums, protams, jāsaprot, ka tas nav kaut kāds tīri fiziskais organs, jo sirds vienmēr bija kā tāds milzīgs simbols mīlestībai, žēlsirdībai un cilvēkam, varbūt kaut kādiem dziļumiem. Un līdz ar to, ja Dievs kļuva cilvēks, tad arī nu, cilvēciska sirds un viss, kas saistīts ar sirdi, viņam nebija svešs. Un cik eh, sena pagātne tā ir Svētā Marija Lukoka, cik sen viņa dzīvoja? Viņa, man liekas, ja es nemaldos, eh, dzīvoja, tulīt dos, ko ieskatīšos. Eh, viņa dzīvoja, man šķiet, tulīt, tulīt, kaut kur. Es nemaldos 16. gadsimta, varbūt pat 15. gadsimtā. Mm -hmm. Viņa dzīvoja. Tad tāda, tāda eh, sistemātiska pieeja šai Jēzus sirds godināšanai tieši mēneša pirmajā piekdienā nāk no 16. gadsimta plus mīnus. Jā, bet uh, tur uh, nebija visu uzreiz, kas saka, jo uh, Jēzus sirds godināšana bija tāda vietējais baznīca, kaut kādas vietējas teritorijas, uh, varbūt īpašība, bet uz visu baznīcu, tā vispārīgi, uh, to jau ietekmē tieši pāvesti, mm -hmm. kuri um, izdeva enciklikas, kuri arī noteica svētkus, mhm. kuri arī nu, ieteica kaut ko tādu īpašu attiecību uz Jēzus sirds godināšanu. Un tas bija jau krietni vēlāk pēc Marijas Alakoka dzīves. Mm -hmm. Kaut kur apmēram pēc 150 gadiem. Skaidrs. Atgādinu klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, vari pastāstīt uh, mums ar priesteri Vitāli un arī pārējiem klausītājiem, kā tu, uh, ko tu zini par uh, šo mēneša pirmās piekdienas tradīciju. Uh, mēs arī nu pat varējām uzzināt mazliet to vēsturi, uh, kā tas ir nonācis līdz mums. Tāpat arī tu vari uh, padalīties ar to, kā tavā ģimenē uh, pavada mēneša pirmo piekdienu. Varbūt nepavada vispār, nesvin nekādīgi, tad arī to tu vari mums pastāstīt. Un visbeidzot, tad arī tu vari mums jā, pastāstīt, varbūt tu esi dzirdējis par šo tradīciju no kādiem saviem draugiem, radiem, ģimenes locekļiem, tad vari padalīties ar to, kā viņi Eh, to ir eh, darījuši eh, savā dzīvē. Tad mums ir Vlada uzrakstījusi, ka, piemēram, viņas ģimenē piekdienu, sanāk, katru piekdienu pavada tādā vairāk klusumā, gavēšanā un bez izklaidēm. Jā, bet priesterē Vitālī tu sacīja, ka ar sirdi mēs saprotam ne tikai šo orgānu, jo tas varbūt var likties nu, tā savādi, ka kristieši godina Jēzus sirdi, kāpēc, piemēram, ne roku vai kāju vai uh, galvu, piemēram, smadzenes prātu, jā, kas viņam ir bijuši. Kāpēc tieši sirdi, ko vispār sirds nozīmē, varbūt tādā nu, baznīcas terminoloģijā? Ne, nu, sirds, protams, tas nav tikai orgāns, bet tā, tā sirdi cilvēki visos laikos ir sapratuši kaut ko tādu nu, ļoti, nezinu, cilvēka kaut kādu tuvu vai dziļumus kaut kādus. Tas bija arī saistīts ar cilvēka pārdzīvojumiem un ar mīlestību, ar žēlsirdību. Protams, mēs zinām, izteiciens ir cieta sirds vai ne, vai otrādāk žēlsirdīga sirds. Tas arī svētajos rakstos parādās un arī um, tas ir ļoti saprotams nekā pieņemsim roku godināt vai galvu. Jā, bet ar sirdī, nu, tomēr visiem cilvēkiem tas ir kaut kas nu, saistīts, nu, saprotamas lietas, dziļumiem un tā tālāk. Jā, mēs sakam, man sap sirds par kaut ko, pieņemsim, skumīgu vai nepatīkamu un tā tālāk. Un līdz ar to tad arī, ja Dievs ir kļuvā īstais cilvēks, tad viņš arī, nu, pieņēma uz sevi visu to, kas arī cilvēkam nav svešs izņemot, mēs zinām, garāku. Tad mēs varam teikt, ka tā sirds ir kaut kas tāds, kas ir nu, tā mana būtība. Jā, arī tā. Tad mēs eh, godinot Jēzus sirdi, mēs godinam Jēzu, nu, kas, kas viņš ir visā tajā, visā viņa tādā eksistenciālajā um, būtībā, kas viņš ir, ne tikai kādu viņa īpašību, bet visu to, kas viņš ir kā, kā Jā, cilvēks. Noteikti, noteikti. Nu, mēs zinām, ka Dievs jau ir mīlestība. Un līdz ar to sirds, Jēzus sirds godināšana arī saistīta ar šo Dieva mīlestību. Un vislabāk, protams, izsāka arī īpašības, Jēzus īpašības, Jēzus sirds īpašības, arī Jēzus sirds litāni, kur arī pieminēt tādi izsaukumi, Jēzus sirds žēlsirdības pilna, Jēzus sirds mīlestības, kvēlojušais uguns un tā tālāk. Jā, tas arī, nu, cilvēkiem daudzskatāji izskaidro, kad viņi lūdzās šo litāniju par šo Jēzus mīlestību un Dieva mīlestību. Skaidrs, tad kā mēs, kā mēs šodien esam aicināti pavadīt šo mēneša pirmo piekdienu un Jā, nu tātad mēneša pirmā piekdiena tā ir tradīcija, kas nāk no viduslaikiem, lai vienkārši īpaši izceltu vismaz reizi mēnesī šo, šo nu, Jēzus mīlestību pret uh, cilvēkiem. Kā mēs to varam Jā. pavadīt? Bet, nu, es drusku varbūt pieskāršos arī vēsturei, kas uh, attiecās tieši uz mūsu Latvijas baznīcu. Lūdzu. Uh, tieši Latvijā joprojām ir saglabājusies Jēzus sirds tradīcijas godināšana, bet tas viss uh, pateicoties arhibīskapam Springovičam, Antonijam Springovičam, kurš pats bija ļoti liels Jēzus sirds godinātājs. Un līdz ar to viņš arī pirms karā Latvijas baznīcā centās ievest Jēzus sirds nu, tādas tradīcijas, Jēzus sirds godināšanas tradīcijas, kas izpaužās gan arī dievkalpojumos, gan arī tā saucamā intronizācijā, gan arī veltīšanos, lasot upurēšanas aktus, gan arī dibinojot visādas brālības, lūkšana apostulātus un tā tālāk. Un Antonijas Pringovičs arhipieskaps Viņš bija pat izdevis speciālu tādu nu, gāna rakstu 1929. gadā, kur viņš eh, nu, visiem prāvestiem noteica, ka obligātu tieši Jēzus iesgodināšanas tādu nu, kulta ieviešanu savās draudzēs un ģimenēs. Un um, tu jau pētī aicināji uh, pastāstīt arī nu, cilvēkus par uh, Jēzus iesgodināšanu, kā viņi godina, bet man uh, prāta nāk viens cienījamais, jau mūžībā aizgājušais dekāns Antons Baudāns, kurš jau bija iesvētīts Antonius Pinkoviča laikos. Un, kad Antonius Pinkovičs bija jau vecs, un viņi kā jaunie priesteri ciemojās pie šī arhibīskapa, viņš man tā stāstīja Antons Baudāns, ja, jau būdams vecs dekāns bet viņš atcerēja šo savu tādu nu, jaunību, kas saistīta ar Jēzus godināšanu, priesterības sākumu. Tad viņš um, stāstīja man tā, ka viņi, ka jaunie priesteri ļoti uztraucās, lai neaizmirstu tos 12 apsolījumus, ko Jēzus savulaik deva Margaritai Alako, un no galvas nocitētu tam vecajam arhibiskapam Springovičam, tāpēc ka viņš kā likums vienmēr priesteriem prasīja, īpaši jauniem priesteriem nosaukt tos 12 apsolījumus. Ja, un līdz ar to tad, nu, tādas atmiņas vismaz es dzirdēju no jau muzību aizgājušā dekāna Antona, Antona Boldana. Varbūt tu vari mums pastāstīt, kas ir šie 12 apsolījumi tā īsumā? Jā, es tulīt speciāli atradu tādu veco grāmatiņu, ko izdeva, kā es jau teicu, to gan rakstu Antonijas Pringovičs, jā, tāds vecā, vecā, varbūt ir šeit parādījušie, kurš skatās, uh, Viņa saucās eh, intronizācija, Jēzus sirds intronizācija. Ko tas nozīmē intronizācija? Intronizācija tas arī tāda dievbības tradīcija, mm, kas tagad varbūt jau nepastāv, bet bija pirms karā Latvijas baznīca, īpaši Latgalē, kad eh, svinīgi intronizēja eh, prāvesta klātbūtnē, kādā ģimenē vai draudzē vai ciematā Jēzus sirds veidbildi, vai statūju. Tas ir pašām... ieliek tronī kādā, tas Nē, kādā vienkārši rāmī. Jā. Nu, pieņemsim, pasvērtas vai atbildi, uzliek uz sienas, bet svinīgi piedaloties, pieņemsim, visai ģimenei, lūdzoties, visa mm. ģimene sagatavojas iepriekš. Nu, es pretī tāds svinīgs pasākums, kas bija vērsts uz Jēzus sirds intronizāciju, gan arī caur lūkšanām, gan svētbildes pasvētīšanu vai statujas pasvētīšanu, un arī uzupurēšanas aktā nolasīšanu. Bet atgriežoties pie tiem 12 apsolījumiem, šajā arī grāmatiņā viņiem minēti, tātad pirmais apsolījums ir sekojošais, ka Jēzus saka Margaritai Marijai Elakok, ka es došu visas žēlastības, kad es nepieciešams. Tātad tas, koš godina Jēzus sirdi, tad nu, viņa dzīve piepildīsies vai var piepildīsies. Ot, tieši šie 12 apsolījumi. Tātad pirmais ir, ka es došu visas žēlastības, kādas nepieciešamas cilvēkam, nu, viņa stāvoklī vai viņa statusā, kādā viņš atrodas. Tad otrais, ka Jēzus dos mieru ģimenē, ievies mieru. Tad arī iepriecinās kaut kādās rūpēs, tas ir trešais. Ceturtais, ka pats Jēzus būs eh, vislabākais patvērums dzīve un nāvei Tad arī piektais Jēzus izlies bagātīgās sveitības visiem visādiem labiem pasākumiem, ko cilvēks dara. Sestais, kā grēcinieki atradīs Jēzus sirdī bezgalīgā žēlsirdības, nu, tādas traumas vai abotu. Tad mm, septītais ir tas, kā remdenes dvēseles kļūs dedzīgas. Tad dedzīgās dvēseles, tas jau astotais, ātri sasniegs garīgo pilnību. Un tad devītais, ka Jēzus apsola, ka viņš dos svētību tām mājām, kurās būs svētbilde uzstādīta. Jēzus ir svētbilde, un šī svētbilde būs godināta. Līdz ar to arī no šienes izriet šī Jēzus sirds intronizācija, svētbildes vai statujas intronizācija. Tad desmitais Jēzus apsola priesteriem, kuri godinās īpašā veidā viņa sirdī, kā šie priesteri spēs nu, nocietinātas sirdis padarīt par mīkstām. Respektīvi, nu, priesteriem būs dota tāda īpaša žēlastība, ka viņi atgriezīs nu, pie ticības grēciniekus. Tad 11 to personu vārdi, kas veicinās šo dieva godināšanas veidu, Jēzus ir godināšanu veidu, būs ierakstīti manā sirdī, Jēzus saka, un nekad no viņa sirds nepazudīs. Un tad pats pēdējais, 12. 12. tas ir tie apsolījumi par deviņām mēneša pirmām piekdienām. Ja cilvēks katru mēneša pirmo piekdienu, deviņus mēnešus pēc kārtas pieņem svēto komuniju, vispirms izsodzot grēkus, tad palūksies Jēzus sirds godam, tad um, viņš uh, nenomirs bez sakramentiem un bez dieva žēlastības nāves stundā, un uh, Jēzus ir tā kā gadās par viņu. Mm -hmm. Skaidrs, paldies, uh, priesteri Vitālija, par uh, šo 12 apsolījumu uzskaitīšanu. Tātad uh, klausītāji atgādinu, ka šodien sarunājamies ar priesteri Vitāliju Filipēnuku un um, Runājam par mēneša pirmā, pirmās piekdienas tradīciju, par Jēzus sirds eh, godināšanu, kas ir eh, šajā dienā, tad eh, ļoti ceram arī uz stavu aktīvu līdzdalību šajā raidījumā, arī droši padalīties ar to, ko tu zini par mēneša pirmo piekdienu un kādas tad ir tavas ģimenes tradīcijas mēneša pirmajā piekdienā, vai arī par kādām tu esi dzirdējis varbūt savā ģimenē, savā dzimtā, no saviem vecvecākiem, tad eh, droši zvani mums uz numuru 67 969 131, vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Mums arī ir Anita atsūtījusi īziņu, bet Anitas īziņu nolasīsim pēc dziesmas, kurā tad arī godinam Jēzus sirdi. Tavai sirdī godu dodam, ak, mans Jēzus. spēcīgs, ak, mans Jēzus. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Atgriežamies ēterā ar šīs dienas katehēzi kopā ar mums priesteris Vitālijs eh, Filipēnoks un runājam par eh, mēneša pirmās piekdienas tradīciju, kas, kā izrādās, ir saistīta ar Jēzus sirds godināšanu. Runājam par šo jautājumu arī tāpēc, ka Radio Marija pasaules ģimene jau kopš eh, Pagājušā gada ir aktualizējusi šo a, tradīciju, īpaši to ievērot a, visās Radio Marija ģimenēs, tātad arī šeit Latvijā, a, klausītāji, lai kur nu kurš arī būtu, ir aicināts gavēt šajā dienā to laiku, ko mēs ietaupam uz ēšanu, ēst gatavošanu, mēs esam aicināti veltīt lūkšanai, Rādījumā arī arhīvos un arī mājaslapā jūs varat sameklēt rakstu un audio uh, nu šo uh, arhīvā, tad, tad saruna ar Benhardu uh, no pasaules ģimenes par to, kā pasaules ģimene tad aicina un kāpēc aicina uz šo mēneša pirmās piekdienas tādu lūkšanu un gavēņa dienu, norādot arī uz to, ka mēs, protams, no savas puses darām visu, ko mēs varam, lai uh, dzīvotu saticībā, lai būtu drošība un miers, bet mēs arī redzam to, cik daudz ir atkarīgs tieši no Dieva un Ja tātad mūsu pūles lielā mērā ir arī atkarīgas no tā, cik daudz mēs ļaujam darboties pašam Dievam. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā, gan zvanot uz numuru 67969131, gan rakstot īziņas uz numuru 26677272. Pastāsti, ko tu zini par mēneša pirmās piekdienas tradīciju un kā tu to ievēro, vai arī varbūt kā tavā ģimenē to ir ievērojuši. Kā jau minēju, Anita mums ir atsūtījusi īziņu. Liels paldies tev, Anita! Anita mums ir kļuvusi tāda ļoti aktīva klausītāja un raidījuma līdzdalībniece, par ko ir liels, liels prieks. Savulaik ir piekopta prakse svinīgi veltīt ģimenes un dzimtas vissvētākajai Jēzus sirdī. Atsaucoties Margaritas Sala koka atklāsmē, tika rīkoti svinīgi veltīšanās dievkalpojumi. Man ir neliela mazās Terēzes bildīte 1929. gadā eh, no Jēzus intronizācijas Viļānos piemiņai. Tā dāvāta manai vecmāmai Martai. Šī atklātnīte mani pamazām aizveda līdz kristības sakramenta saņemšanai. Man eh, bija arī šī grāmatiņa, par kuru stāstīja priestris Vitālijs, un tagad tā ir nonākusi eh, citā ģimenē. Tātad intro intronizācija ir šī svinīgā Jēzus eh, sirds bildes vai statujas, kāda uzstādīšana, pasvētīšana, ģimenes veltīšana tai, un eh, tad eh, par to mums stāstīja Vitālijas pirms dziesmas. Regīna mums raksta, šie solījumi ir grāmatā Nāc kungs Jēzu, 92. lapas pusē seko dievišķās mīlestības lūkšana, lūdzos to katru dienu. Tālūk, tad mums ir klausītāji, kas pazīst šo tradīciju un arī tad um, lūdzās uh, šīs lūkšanas. Uh, Priestri Vitālija, kas ir tas, ko uh, baznīca aicina uh, cik vispār ir obligāti vai neobligāti šī tradīcija? Tas ir kaut kas tāds līdzīgi, kā visu svēto dienā iet uz uh, misi visiem ir jāiet, vai, vai tas tomēr ir kaut kas tāds, ko mēs privāti varam izvēlēties, ko vienkārši baznīca saka, tas ir kaut kas labs, ko jūs varat lietot, ja gribat? Nē, nu, protams, um, tā nav obligāta tādā likumā statusā, kā pieņemsim visu svēto svētku svinēšanu, jā, jo visu svēto svētku svinēšana diena ir obligāti svinama diena. Protams, tagad pandēmijas laikos tas ir savādāk, bet parastā laika tad katolim jāizklausa svētā misa, ja viņam ir iespēja. Bet Jēzus sirds godināšana tas vairāk pieder pie tādas dievbības tradīcijas kas eh, pieņemsim pie mums Latvijā, īpaši Latgalē, ir ļoti stipra. Un līdz ar to tas vairāk kā iespēja, milzīga iespēja eh, cilvēkam pieaug garīgi, saņem dažādas žēlistības no Dieva un arī, nu, vienkārši kļūst svētam caur šo, nu, dievbības formu, tieši Jēzus iesgodināšanu. Jā, tad eh, kā tie, kas gribētu uh, šo tradīciju kaut kā ieviest savā ikdienā, kas ir tas, ko nu, tad Marija Margarita Lakok vai tiksim, tie cilvēki, kas ir uh, veicinājuši uh, šīs tradīcijas ievērošanu, tad kas ir tās lietas, ko mēs varam darīt mēneša pirmajā piekdienā? Mēneša pirmā piekdiena, protams, ir kurai dievbijības formai, ko mēs darām, tāpat arī Jēzus iesgodināšanai ir svarīgi arī mm, nu, sakramenti. Grēksūdze, svētā komunija, piedalīšanos mīsē, papildus jau nāk litānija, Jēzus sirds goda, uzupurēšanas akts un tā tālāk. Bet uh, adorācija, tas ir nu, tādas lietas, ko mēs pazīstam, bet uh, kad mēs darām ar tādu īpašu noskaņojumu, tas ir saistīts ar Jēzus sirdi, šo Dieva mīlestību, Tāpat arī ar dieva žēlsirdību īstenību, jo dieva žēlsirdības eh, godināšana arī tā, tāds dabisks turpinājums Jēzus sirdē, sirds godināšanai, vai ne? Kas eh, pēdējos laikos jau kļuva varbūt arī diezgan arī tika eh, populārs. Bet uh, ir tāda lieta, ka piekdiena tā ir darba diena, tomēr, vai ne? Un ne visiem, kuri grib, ir šī iespēja tikt, pieņemsim, svēto misiju vai arī uz baznīcu, pie grēksūdas, pie komunijas. Tad baznīca arī ar laiku ir piešķīrusi arī tādas, tādas pašas žēlastības vai tādas pašas iespējas tieši mēneša pirmā svētdiena. Ja mēs zinām, ka mēneša pirmā svētdiena mēs arī baznīcās, vismaz šeit Latgalē, zinu, arī savā draudzē mēs uzstādām visvētāko sakramentu, tāpat kā mēneša pirmā piekdiena mēs arī uh, dziedam vai skaitam Jēzus sirds litāniju, lūdzamies. Un tie cilvēki, kuri pieņemsim nevar mēneša pirmā pirmdiena, pēc Jēzus apsolītā pieņem komuniju vai pieeja pie grēksūdzes, viņi var izdarīt to mēneša pirmā svētdiena. Mm -hmm. Tātad, ja es pat, ja manā draudzē, piemēram, nepraktizēju šo dievbības formu, es varu pirmajā svētdienā aiziet uz misi, pieņemt svēto komuniju, iz, izsūdzēt grēkus Tieši un tā, palūkties Jēzus sirds litāniju vai šo jā, veltīšanās jā. aktu, ko mēs atrodam lūkšanu jā. grāmatās. Galvenais jau šis nodoms, jā, šis mm. nodoms, ka cilvēks arī ir, nu, par to domā, pārdomā, apdomā. Jēzus ir arī pats veido, nu, tāds, ka nu, dievbības formu šī. Skaidrs. Tad Kāpēc vispār tā Jēzus sirds godināšana ir tik eh, svarīga? Tu sacīji, ka labi Marijai, eh, Margaritai Alakok, Jēzus tur īpašā veidā parādījās, un tas tāds uz um, privātās atklāsmēs tā uzsvēra šo, bet tas arī tika darīts jau pirms tam, uh, pēc tam mēs, eh, kā saka, uzturam šo Jēzus ieteikumu. Uh, kāpēc tā Jēzus sirds godināšana ir tik būtiska? Mēs taču varētu teikt, ka svarīgi galvenais ir uh, Eh, lūgties, būt personiskās attiecībās ar Jēzu un eh, nu, tur kaut kā nu, šīs dievbījumas formas, kāpēc, kāpēc tas ir tik eh, būtiski izcelt tieši šo Jēzus sirdi. Pirmkārt, ka jebkurā dievbības formā viņa nu, palīdz garīgai dzīvei, sekmē garīgās dzīves izaugsmi. Un uh, Jēzus sirds godināšana, viņa nu, veidojusies, kā es jau minēju, sākumā pakāpeniski – Un um, ticīgā tauta kopā ar baznīcas hierarhiju ar laiku ir atklājusi šo tādu nu, milzīgo vēsti, kas saistīta ar Jēzus sirdi godināšanu. Pirmkārt, ar šo Dieva mīlestību, lai pievērsties Dieva mīlestībai, Dieva žēlsirdībai. Un, un līdz ar to arī, kā jau teicu, laika gaitā pāvesti arī sekmējuši uh, gan svētkus nodibinojot, ieviesot baznīcā, gan arī litānijas izdodot, gan arī dažāda veida lūkšanas, un tā tālāk atlaides piešķirot, ja, kas ir saistīts ar Jēzus sirdi. Īpašas dienas, arī mēnešā pirmo, kā mēs jau runājam piekdien, un tā tālāk. Tas viss, nu, palīdz cilvēkam vienkārši tuvoties Dievam, izdzīvot to, varbūt, savu garīgo dzīvi. Jo uh, Jēzus sirds viņai saistīta arī ar ciešanām, ar tām pārdzīvojumiem, ko Jēzus kā cilvēks, kā Dievs, būdams vai sevi nesot šo tīri cilvēcisko sirdi. Un viņš to pārdzīvoja, jā, tas netaisnības, ko viņš arī izcieta, un īpaši varbūt tas arī mūsdienās kaut kādā ziņa mums nu, ir aktuāls. Jo daudz ir cilvēki, kuri netaisnīgi cieši, kuri apspiesti, kuri ir vajāti, gan savas ticības dēļ, gan vienkārši varbūt savas sirdsapziņas pārliecības te, un tā tālāk. Un līdz ar to tas nu, ir ļoti, ļoti tūs kaut kas tiem cilvēkiem, kuri grib iet šo ticības ceļu un Jēzus sirds godināšanas ceļu. Tātad tu arī minēji to, ka uh, Jēzus žēlsirdības godināšana izriet no Jēzus sirds godināšanas, tad varbūt to arī mums paskaidrot, kas ir ar šo Eh, dieva žēlsirdību, kas, eh, um, kas varbūt ir tas, ka mums ir jāpievērš uzmanība un ko mēs tad arī varam no tās mācīties. Jo Jēzus arī, tu, kā tu jau minēji, katehēs sākumā es sacīs, ka, lūk, es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un tad arī viņš aicina Vai kā mēs arī šajās eh, veltīšanās, lūkšanās sakam, veido mūsu sirdi pēc savas sirds, tad kādam ir jābūt mūsu dzīvesveidam, pēc kura mums būtu jādzīvo? Nu, saskaņā ar Jēzus sirdi. Kristiešā dzīves veids eh, vienmēr eh, sekot Jēzum, atdarināt viņu visā. Gan arī priekos, gan bēdos, gan arī o, eh, tādā stingrā nostājā pret visu ļaunu, nepatiesu un tā tālāk. Bet runājot par Dieva žēlsirdību, mums pēdējos jau laikos ir izplatījusies arī dieva žēlsirdības godināšana, jo īpaši caur eh, žēlsirdības kroņīša lūkšanu, kur arī pateicoties arī Paustinai Kovaļskai, arī baznīca iegāja arī šis tāds, nu, arī godināšanas veids, bet tas arī savu veidu, ka tā ļoti dabis turpinājums um, Jēzus sirds godināšanai, jo tur ir kaut kas, nu, kopīgs, uh, jo No Jēzus sirds pie krusta, kā mēs zinām, izplūda usin, asinīs un ūdens. Jā, tas arī parādā to, to Jēzus gan mīlestību, gan žēlsirdību. Jā, jo mīlestība ir žēlsirdība. Un līdz ar to tas arī nu, cilvēkiem nu, ļoti būtisks, svarīgs. Pirmkārt, pašam, kā kristiešam, piedzīvot, ka Dievs man piedod, ļoti daudz piedod, jā, un ka Viņš uh, ir žēlsirdīgs un līdz ar to piedzīvoja šo dieva žēlsirdību, kas izriet no viņa sirds, kā ūdens un asinis teikt, jā, tad uh, mēs arī paši varam būt žēlsirdīgi. Vai uh, nu, būsim spējīgi žēlsirdīgi, jo uz to mums ir vajadzīga dieva žēlsirdība, nu, tā dieva palīdzība atbalsta, lai mēs to varētu īstenot. Skaidrs, tad pašiem būt žēlsirdīgiem, kā Jēzus ir žēlsirdīgs vēl klausītāji, tad tu vari paspēt vēl uzdot kādu savu jautājumu vai padalīties ar savu pieredzi, kā tu praktizē šo mēneša pirmo piekdienu savā ģimenē vai savā garīgajā dzīvē, vai varbūt kā tu esi dzirdējis, ka to dara tavi senči vai tavi kādi ticības liecinieki, ticības piemēri. Priestri Vitālī, mēneša pirmā piekdiena droši vien ir saistīta vispār ar piekdienu tradīciju, vai ne? Varbūt Jā. tu vari mums pastāstīt mazliet par, par šīm pārējām piekdienām. Nu, protams, eh, varbūt pirmais, kas eh, jebkuram katolim nāks prātā, kas saistīts ar piekdienu, ja mums šeit Latvijā, kā nedrīkst lietot gaļas ēdienas uzturā vai ne. Tas varbūt tas pats pirmais un banālais, kas eh, var nākt prātā, bet tomēr šī gābiņa tradīcija un atturība no nu, gaļas ēdieniem ir um, savu veidu kā tāda gandarīšana gan, saistītāji gandavi. Jo piekdiena, protams, Jēzus nāves un ciešanu diena, un mēs saprotam, ka tas viss bija mūsu grēku dēļ, un līdz ar to mums arī, nu, jābūt šai nožēlai par saviem grēkiem, vēlmei laboties, pilnveidoties, un līdz ar to gābēnis vai atturība no kaut kā jau nerunāja tikai par gaļu, ir um, tāda arī sena baznīcas tradīcija, kas vienmēr gāja kopā ar lūkšanu, gāviņas un lūkšana. Protams, arī pievienoja žausardības tam. Un uh, līdz ar to piekdiena vienmēr ir tāda kā gandaris, atturības diena, uh, lūkšanas diena. Citi cilvēki uh, īpaši dievbīgi, tad jau varbūt šajā dienā cenšas krusta ceļa lūkšanu noskaitīt vai iztaigāt krusta ceļu ne tikai gaviņa laikā, bet arī parastajā laikā. Un noteikti to pēc ir atcerēties, kā mēs, kad bijām seminaristi, mēs arī piekdienās, izņemot lieldienu laiku, gājām krusta ceļu. Bija Jā. Mm. seminaristi kopā, baznīca vai kapelā vai pie sakramenta, vienalga, kā bija, bet tomēr šo lūkšanu nu, praktizējam. Un piekdiena arī bija pie mums arī grēksūdas iespēja, garīgie tēvi seminārā brauca. Mēs varējām kā semināristi arī savus grēkus izsūdzēt, nerunājot par atturību no gaļas ēdiena. Līdz ar to tā diena, nu, viņa jau īpaša un, protams, saistīta ar, ar pestītāja viņa mīlestību un arī ar nožēlu par saviem grēkiem un vēlmi atgriezties pie Dieva. Jā, mums arī ir kāds zvanītājs, lūdzu, kas mums ir sazvanījis. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi slavēts es gribēju jautāt, um, lielā piekdienā pie krusta kapa, ja noskaita 33 reizes, uh, uh, es sveicinātu, tas mūs ir sveicinātu un gods Dievam. Tad, uh, tiek, uh, tiek izglābtas dvēseles. Jā, uh, priesteri Vitālija, vai tu zini kaut ko par šādu? Jā, uh, tradīciju? nu, tā visticamāk tādā, nu, kaut kāda arī vietējas, varbūt audzes tradīcija. Protams, tā nav nekura definēta, gan ticības, kaut kādas patiesības vai vienkārši kaut kāda grāmata, bet tās varētu nākt no kaut kādiem arī varbūt mistikiem, kuri arī pašā veidā godināja Jēzus sirdi, jo tur ļoti daudz visādi tradīciju, ļoti daudz visādu lūkšanu formu. Ja, pieņemsim, man ir nu, mana veca, veca tēva, vecā lūkšanu grāmatiņa, kas ir veltīta pilnīgi Jēzus sirdī. Mm. Un tur ir tik daudz visādi lūkšanu, visādi tradīciju, tik pāteru ar tādu litāniju, mm. un uh, vēl kaut kādi kroņīši arī visāda veida Jēzus sirds godam un tā tālāk visticamāk, varbūt šī tradīcija nākusi nu, mm. seniem laikiem un kaut kādā veidā tādas nu, lūkšanas grāmatas. Nu, katrā ziņā slavējama tradīcija, ja cilvēks lūdzās par dvēseli pestīšanu. Jā, no sirds ar ticību, protams, ticību. Protams, uh, Rute mums raksta, es atceros, ka mana mamīte katru ceturtdienu lūdzās svētās stundas lūkšanas un bija liela Jēzus sirds godinātāja īpaši mēneša pirmajā piekdienā. 1943. gadā izdotajā lūkšanu grāmatā atradu svētās stundas lūkšanas un Jēzus sirds godināšanas lūkšanas. Mammīte ir izlūgusi daudz lūgumus. Vai tu zini, Vitālija, kas tā svētā stunda tad ir? Jā, zinu, man viņa ļoti īstenībā patīk, un es jau būdam seminārā viņu praktizēju. Svētā stunda tas ir, varētu teikt, vakars vai vakara lūkšanā. Protams, stunda. Stunda pirms mēneša pirmās pirmdienas. Un tas ir saistīts ar Jēzus lūkšanu Gedzemānas dārzā kad Jēzus lūdzās. Un faktiski svētā stunda tā ir iespēja tādā garīgā veidā vienoties ar Jēzu viņa lūkšanā Gedzemanas dārzā, kur viņš arī nu, tādā cīņā cīnījās un arī noteikti to ir saistīta ar Jēzus sirds un tā tālāk, un viņš arī lūdzās gan par sevi, gan par visu pasauli. Un līdz ar to tā svētā stunda viņa arī ir diezgan, nu, varbūt tāda stipra tradīcija. Un es zinu, ka, pieņemsim, kad es kalpoju, ka vikārs gan Rezeknē, gan arī Prieļos, tad mums vienmēr ir bijusi uh, ceturtdienu vakarā uzstādīšana, visvētākā sakramenta uzstādīšana un svētā stunda. Uh, svētā stundas kārtība vai lūkšanu secība atšķirās. Vienā draudzē var būt tā, otrā draudzē savādāk, bet tomēr ir arī nu, sarakstīts kārtība, kas mījās gan ar dziesmām, Jēzus godam, gan arī visvētākā sakramenta godam, gan arī ar pārdomām, gan ar klusuma brīžiem un arī, protams, sakramenta adorācija. Ja tas būtu tāds nu, pielūgsmes, ko stundas garumā mēs praktizējam, gan dziedot, slavējot Dievu, gan pielūgsme, bet lūkšanas. arī ziņi, Būt tajā svētajā stundē vēl viens tāds svarīgs aspekts, kas varbūt ļoti arī būtu derīgs mūsu garīgai dzīvei. Tas ir tāds kā pārlūgums par uh, grēkiem. Kad Ko tu lūdz piedošanu, tas, nu, tas nozīmē, ka tu lūdz piedošanu tikai par saviem grēkiem, bet tu uh, mēģini tā kā nu, gandarījumu varbūt sniegt Dievam par viņa mhm. zaimošanu. Tu lūdz piedošanu arī par citiem. Kad mhm. citi, pieņemsim, Dievu negodina, tu saki piedot viņiem, jā, un to, ka viņi varbūt uh, nevērtē svēto misi, tad piedot Jēzu viņiem, jā. Un tad arī tāds, nu kā, nu, gandarījums, tad, nu, nezinu, kad tu nosauka gandarīšu nu, pārlūgums, jā, tad, kad tu prāsi Dievam piedošanu arī citu vietā, jā, mm. kur varbūt neprot, nezina vai nejūt sevi to šo vajadzību. Skaidrs. Jā, tad uh, priesteri Vitālija, paldies tev, ka pastāstīji mums par šo tradīciju, kura ir baznīcā, kura mūs aicina ne tikai skaitīt kaut kādas lūkšanas, lai iegūtu šīs, šos 12 apsolījumus, par kuriem runāja Marija Margarita Alakok. Vitāli, varbūt var mums atgādināt šīs 12 lietas, tā pavisam īsti. Labi, vēlreiz tūlīt atkarīšu to veco grāmatiņu. Un um, pirmais ir tas, ka Jēzus apsolīja savu Margaritu Alakok visiem cilvēkiem, ka tie, kuri godinās viņa sirdi, saņemt eh, tagad īpašas žēlastības. Viņš saka, ka es došu visas žēlastības, kādas vien būs vajadzīgas cilvēkam, nu, viņa stabūtu. Tas ir tēvs vai māte vai ģimenes cilvēks. Šeit tā jāsaprot. Tad otrais Jēzus dos mieru ģimenēm, ienesīs mieru tie, kuri godinās viņa sirdi. Tad uh, viņš, uh, Jēzus, iepriecinās visas rūpēs un skumēs. Ceturtais, viņš saka, es būšu vislabākais patvērums dzīve un nāvē. Piektais, viņš saka, es izliešu bagātīgu svētību visiem, kuri kaut ko labo darīs vai iec, labas ieceras. Tātad sestais grēcinieki atradīs eh, viņa sirdī bezgalīga žēlsirdības apūku. Septītais, atsālušas dvēseles palīgs dedzīgas. Astotais dedzīgas dvēseles ātri sasniegs garīgo pilnību. Devītais Jēzus svētīs visas mājas, kurās būs Jēzus sirds svētbilde, svinīgi uzstādīt un godināt. Desmitais viņš dos priesteriem žēlastību atgriezt grēciniekus. 11. kā visi tie, kuri godinās un veicinās Jēzus iedz godināšanas kultu, būs ierakstīti viņa sirdī uz mūžiem. Un 12. pats pēdējais apsolījums saistīts ar mēneša pirmām piekdienām, respektīvi deviņu mēnešu pēc kārtas, kad cilvēks ies pie gaisūdas un pieņems uh, svēto komuniju un lūksies Jēzus iet godam, tad tie cilvēki nepaliks bez pēdējiem sakramentiem un būs glābti un pestīti. Jā, bet tātad bez šiem apsolījumiem eh, Jēzus sirds godināšana ir arī tāda iespēja mums mācīties no Jēzus, kurš bija žalsirdīgs un pazemīgu sirdi, lai arī mēs paši augam žalsirdībā pret citiem, pazemībā, attiecībā arī uz citiem, un tad, eh, eh, jā, mēs mēs esam aicināti pēc tam praktizēt ikdienā to, ko abrīnojam pie Jēzus. Tā kā Vitālija, liels, liels paldies tev par šo sarunu un ceram tevi vēl kādreiz šeit ētrā dzirdēt. Jā, paldies Pēter un jums, dārgie klausītāji, ka mēs bijām kopā un varējām vismaz pieskārties šām lielām noslēpumam, kas ir Dieva mīlestība un Jēzus sirds godināšana. Paldies arī visiem tiem klausītājiem, kur iesaistījāties šajā sarunā, gan zvanījāt uz ēteru, gan rakstījāt īziņas. Liels, liels jums paldies un paldies visiem, kuri atbalstat rādījumu arī darbu, ka ar jūsu atbalstu mēs tad arī šeit ēterā varam skanēt, varam runāt par šīm tradīcijām, kas pastāv baznīcā, kas mums palīdz augt mīlestībā uz Dievu un mīlestībā citam uz citu, tad rītdien ir kopīgā gavēņa un lūkšanu diena, uz kuru aicina Radio Marija pasaules ģimene, lūdzot par pandēmiju, lūdzot par Radio Marija visā pasaulē, lūdzot arī par Radio Marija attīstību. Īpaši šeit Latvijā mums ir iespēja apgūt iespējams četras jaunas frekvences kurzemē, kuldīgā, talsos, tukumā un saldū, kuldīgā un tukumā sākumā jau esam apstiprināti šiem konkursiem, tad arī tu klausītāji eh, lūdzies un eh, vari rakstīt vēstules uz eh, Nepil padomi un teikt, ka, hei, es esmu no Tukuma vai esmu no Kuldīgas un aicinu, gribētu dzirdēt Radio Marija un arī pastāsti, kāpēc tu gribi dzirdēt uh, Radio Marija savā pilsētā. Un tad kolīdz arī būs apstiprināta mūsu dalība talsos un uh,